Prender o remédio, vendo que eu estava bem melhor, conhecendo as causas orgânicas, psicológicas e espirituais da minha depressão. Eh, Så foreslår min psykiater mig, at om, om ikke jeg ville øh, give en pause eller holde op med at tage medicinen, fordi nu kendte jeg øh, de biologiske årsager, de, de sociale årsager og de åndelige årsager bag min depression. E após quatro anos, agora morando em Brasília há um ano, Og nu efter fire år øh, og efter et år i, i en anden stat. Longe da minha família, da minha ex-namorada. Hvor jeg bor langt væk fra min familie og fra min øh, tidligere kæreste. Longe da minha querida Carol e do meu cunhado Brian. Langt væk fra min elskede lille søster Carol og min svoger Brian. Longe das praias do meu Ceará. Langt væk. <laughs> langt væk fra min fra stranden fra min Ceará. Morando em Brasília, comecei a cair em reflexão, porque eu não tenho mais depressão, eu entro em reflexão. Så begyndte jeg i Brasilien, em Brasília, at falde i reflexão og oh, ikke i depressão, for jeg har ikke længere depressão. Então eu fui a uma psiquiatra, ele pediu que me passasse os medicamentos. E ela disse: Nazareno, você está com estafa de tanto trabalhar. Sotoyati me enxuguei da obelha, mamá, usriu mais um medicamento, uh, só CRNM, Nazareno, do Eabat, rat, do, do, do Eabat stress, do arbeiter formal. O problema é que você não sabe dizer não. Dit problema é, é do Ekansinai. Que vai ser um dos motivos, talvez, que agravem a nossa depressão. Og det er måske et eh, af de årsager, der forværrer vores depression. Então vamos começar hoje falando sobre as causas orgânicas e as causas psicológicas da depressão. No próximo bloco, nós iremos falar sobre as causas espirituais, sobre o desapego e sobre a felicidade do trabalho no bem e o autoconhecimento. Agora eu vou pedir para você repetir de novo, só que em duas frases, que foi muita coisa uma vez só. <laughs> Vamos falar agora sobre as causas orgânicas e psicológicas. Ok, og nu vil vi så uh, eh, tale lidt om de organiske og de psykologiske årsager. E no próximo bloco nós iremos falar das causas espirituais, do autoconhecimento e do desapego. Og næste, uh, eh, efter pausen, så vil vi tale om de åndelige årsager og de uh, desapego, det er det at kunne give slip og uh, det at arbejde for det gode, altså uh, Kom med i et frivilligt arbejde. Man siger næste kærlighedsarbejde, engagement. Então, as causas orgânicas. Pesquisas demonstram que os depressivos reagem muito bem aos neurotransmissores. Uh, uh, forskning viser, at de depressive mennesker de reagerer rigtig godt på de neurotransmitter. E já descobriram que três deles, principalmente, ajudam-nos a melhorar o nosso humor. Og man har allerede fundet frem til, at tre af dem øh, specielt hjælper os med at forbedre vores humør. A dopamina. Dopamina, dopamin. A, do, a noradrenalina. <laughs> Og noradrenalin. E o mais importante deles, talvez, a serotonina. ou serotonin, måske den vigtigste af dem alle. Então, do mesmo modo que a pessoa que tem depressão alta precisa tomar um remédio, o depressivo deve também tomar os remédios para complementar a falta daqueles neurotransmissores. Så ligesom øh, dem, der lider af for højt blodtryk, har brug for sin medicin, så har den depressive person også brug for at dække øh, det her mangel på de her stoffer. E um presidente de uma casa espírita na Califórnia, nos Estados Unidos. Og en, en spiritistisk direktør for et, øh, et åndeligt center, et spiritistisk hus i Kalifornien. Márcio me perguntou, Nazareno, mas por que, que nós vemos tanto falar de depressão hoje e antigamente quase ninguém falava de depressão, nem no interior? Uh, Márcio, respondeu spurgte Nazareno, hvorfor hører vi sobre depressão om depression i dag? Og i gamle dage falar man E eu, eu disse a ele que há três causas principais. E eu fortalte ham, que há três tre causas til uma delas é uma causa orgânica, o nosso sedentarismo. Den ene er øh, den organiske årsag. Det er fordi vi står for meget stille. Nosso corpo foi forjado em milhões de anos de atividade física. Vores krop blev udviklet i løbet af millioner af år under fysisk aktivitet. Nós precisávamos correr, caçar, pescar, subir